raiva daquela filha da puta. Filha da puta. Mais um E aí, Fiat Vem fumar maconha logo, come buceta. Para de pensar nessa porra. Tá, tá ligado, né? Então vai. Então vai. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Você me deixou, né? Me abandonou, então tá. Vou colar no imperador que lá tem várias pra me várias pra me Várias pra dar né? Vou colar na zona. Vou comer toda gelada. Vou colar lá no capão que lá tem várias pra me dar. Vou colar em Diadema e vou comer toda gelada. Vou colar no Imperador que lá tem várias pra me dar. Mentiroso pra caralho, tô dando trabalho. Tô dando trabalho, mentiroso pra caralho. Tô dando trabalho, tô dando trabalho. Mentiroso pra caralho dando trabalho, tô dando trabalho. pior? Meu coração agora bate por piranha. Meu coração agora bate por piranha. Quem, quem tá casado ama, quem tá solteiro transa. Quem tá casado ama, quem tá solteiro. Meu coração agora bate por piranha. Meu coração agora bate por piranha. Ainda bem que eu tô solteiro. <laughs> Quero mais é transar. Quem tá casado ama, quem tá solteiro transa. Quem tá casado ama, quem tá solteiro. Aí, agora é a hora de vocês copiar, pode copiar. Copia aí, porra. Tá ligado? E aí, pior? Tá ligado? Está tipo como? Tipo vavazinho. Tipo vavazinho.